أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom stvrtelju čijom smo milošću upućeni da nije njegove neizmjerne milosti prema nama mi zaista upućeni ne bi bili. Hvala mu na svemu onome od blagodati njegovi čega smo svjesni. Hvala mu na onome što nam je darovao i molimo ga da nas počasti da te njegove darove spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas zaštiti od dana kada ćemo neki od darova spoznati samo zato što smo ga izgubili. Amin. Salavat selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Mohamed čiji nas je hadis okupio na ovom je lijepom je mjestu. Salavat selam njegovoj časnoj i plementoj poroci Ahli Bejtu, njegovim plemenitim ashabima, vitezovima Islama i neka je salavat selam na sve one ljude koji pokušavaju biti dosljedni u onome što žive u svojim životima, svojim dijelima potvrditi svoje riječi i zamoliti gospodara onako kako je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam molio gospodaru ne dozvoli da nam dunjaluk ovaj svijet bude najveća briga. Amin. Draga braća i poštovane sestre, družimo se i dalje sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi sallam onako kako nas je ulema odgajala i kako su nas učili. Da ne bi smjela proći hefta, a da se čovjek posebno ne odvoji i ne pročita nešto od hadisa Rasulullah. Da ne sazna nešto o njegovom stilu življenja. Da se ne upozna sa drugim dijelom svoga identiteta, jer je prvi dio ašhadu an la ilaha illallah. I zbog toga mi čitamo Kur'an. A kada čitamo hadise Rasulullah, onda svjedočimo wa ašhadu anna Muhammeden Rasulullah. Nema razumijevanja Islama, nema pravilnog razumijevanja Islama bez razumijevanja života Hazreti Pegambera sallallahu alaihi Onaj ko kaže da razumije Islam, a ne zna Muhammeda sallallahu alaihi sallam, takav čovjek će upasti u zamku da je samog sebe prevari. Jer će nositi Islam onim moralom, onim ponašanjem, onim odnosom kojim nose oni drugi nevjerovani Zbog toga je bitno da nosimo islam onako kako je to činio Muhammed sallallahu alaihi sallam. Da imamo njegovu etiku, da imamo njegovo ponašanje. I ono što mi je danas kroz glavu kao misao išlo jeste probaj da ličiš na svoga Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Jer ne možemo biti, nećemo mi mi dostići to savršenstvo koje je Boži dar. Jer ga gospodar štiti od grijeha mi moramo pokušati onoliko koliko možemo da ličimo na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi a onda će gospodar kako smo to prošli put kazali onaj kuranski ajet koji često mi muslimani i muslimanke spominjemo inna Allaha la ma bi hatta ma bi anfusihim Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, jedne skupine, jedne zajednice dok oni sami sebe ne promijene. A ulema nam kaže i da jerte lillahi ma testatija. Kada radi Allaha promijeniš ono što možeš, što je u tvojoj moći. Allah ti dao da to možeš promijeniti kod sebe. Imaš loš običaj, ostavi ga. prespavaš sabah često, ostavi to, promijeni to kod sebe. Kaže Allah će ti tada promijeniti ono što ne možeš ti promijeniti. Jer neke stvari su izvan naše moći. Kaže kada radi Allaha promijenimo ono što možemo tada nam gospodar promijeni ono, ono što je izvan naše moći, izvan naše mogućnosti. Još uvijek, hvala Allahu, čitamo hadise koji govore o abdestu. Upoznajemo se sa tim aspektom Rasulullahovog života i vidjeli smo koliko imam Buharija sabrao hadisa koji govore upravo o ovoj temi. I brinuti se za čistoću i brinuti se da naše tijelo bude čisto i ako Bog da pokazate da onog unutrašnjeg stanja. Često sam vam spominjao da je jedan od profesora ušao u sobu koja je bila neuredna. Pa je sjeo i gotovo suznim očima gledao svoje učenike. Kažu učenici, nije problem profesore, smanjte vi nama slobodno vladanje. Kao neće sam ni ljutiti. Kaže, ne plaćem ja zato što ću ja vama smanjiti vladanje, nego plaćem zbog činjenice da vam nije ovako u dušama, ne bi vam ovako bilo u sobama. Jer naše društvo je proizvod onoga što je u nama. Ako tu ima reda, onda u nama ima reda. Ako tu ima čistoće, onda u nama ima čistoće. Ako tu ima samilosti, obzira prema starijim, milosti prema mlađim, poučavanje vršnjaka, druženje radi stvoritelja, ako toga ima, onda je to u nama i izlazi vani u društvo Ako ga nema u nama, Osnovno pravilo je fati dušej la Onaj ko nešto nema ne može ni dati. Ja te tražim miliona, ni ja niti nemamo zajedno pet Razumiješ? Tražim ti ono što, što ne možeš dati. Zbog toga jedna od vrijednosti kojima se alhamdulillah učimo dugi niz godina jeste da cijenimo svakoga ko učini neko dobro. Cijenite. Cijenite čak kad vidite kod ljudi i nemuslimana da su objektivni, da su pravedni. Zašto? Recite, mene je moj gospodar i mene je moj poslanik naučio. Da pa cijenim ljude koji su pravedni, općenito. I nije, nema to, kaže, on je naš, ali je nepravedan. On je naš, ali je kriminalac. On nije moj. Ne znam je li tvoj, ali nije moj. Cijenite, kad mi budemo cijenili, kada mi budemo imali sistem vrijednosti, onda ćemo, ako Bog, da osvajati ljudska srca. Zašto? Jer onda će ljudi reći muslimani su dosljedni. Nemojte da bude anegdota. Kaže Allah znači nikada. Zašto? Zato što smo mi muslimani toliko puta nemuslimane prevarili da se ljudi zgražaju da nam ukažu povjerenje. Sustežu se da nam ukažu povjerenje. A mi kažemo slijedimo hazreti Pegambera sallallahu alaihi i hadis nas tome uči, uči nas, gledaj kako je tvoj miljenik, kako je tvoj poslanik bio dosljedan. Budi ti, liči na svoga Resulullah sallallahu Što kaže, kćerci je babo, malo, malo ona traži, možemo babo to, kaže babo, inšallah. Nije malo prošlo, opet kćerka traži nešto curca, male, kaže, može, inšallah. Kaže, treći put četiri, kad je curca rekla, babo, možemo li to i to? kaže nemoj samo babo, inšallah, reći. Jer je njoj, inšallah, šta? Sinonim da će pa nemoj reći nišala ako neće djetetu raditi. Reci babo nema para. Nek se dijete suoči sa surovošću života. Pa joj lijepo reci ne možemo ovaj put. I to, je, I to je odgovor. Nemoj kazati inšallah, inšallah, pa nešto što bi trebala biti najljepša, kao što je mašallah, najljepši sadržaj vjeri. Kad kaže maš, ah, kako je Allah dao? Drago, inšallah. Šta znači inšallah? Znači čvrsto sam odlučio, ako budem u prilici da ću ti, da ću ti dati i obezvijediti to. Dijete malo kaže nemoj babu, samo kaže inša. Na samom početku, pošto je to vrijednost koju se učimo, dajte da proučimo Fatihu, da se sjetimo od ovog nama i u hadijsku zbirku čitao. Ne daj ne daj fatih. Još uvijek smo, ostale su nam još dva hadisa, odnosno još, jeste još dva hadisa, iz poglavlja korištenje one vode koja se, od koje se uzme da bi se abdest uzeo. Od koje se dakle, ako imamo jednu posudu koja ima voda, neko uzme iz te vode, od te vode ili iz te posude nešto od vode pa ostane kako se tretira ta voda i o tome smo opširno govorili da je to voda koja je čista i čisteća jer je čovjek prije nego što je unio svoje ruke oprove nalio je na svoje ruke onda je unio da bi se abdestio tako da ona voda koja je ostala iako se dodirivala sa njim dok je abdestio je čista. Naravno, ja, mi imamo sve više ćemo imati problem u generacijama ovih tehničkih čuda kad što kaže jedan moj profesor Alam Rahmet ili kaj nemoj Kena ne biti od onih koji ne vjeruju dok ne vidi. Ja kažem kako to? Pa kaže danas kafiri ne vjeruju u meleka smrt. Pa kaže kad mu melek smrti dođe kaže onaj najubjeđeniji da ga ima. Pa kaže ne vjeruje u kabur i ono što se desi u kabur. Pa kad ga spuste u kabur onda vjeruje. Pa kaže, ja kažem što šehedibe, šta je? Kaže šehedib, e moj kenal ne pričaju tamo 40 i 50 godina da ima kutija, kaže. Žena u Londonu priča, a mi u Damasku slušamo slušamo. kaj ja rekao, vi ste prolupali. Če će to čuti? Ona iz Londona da priča. Nije to telefon, pa žica, pa ovo. Percepcija ljudi. Kaže, vi ste prolupali skroz. I kaže, stvarno, onda znaš je kutiju, pustiš žena priča u Londonu, mi slušamo. Kaže, nemoj biti odani. A kaže, a znaš šta je još bilo? Kaže, nakon nekog vremena, kažu, kad je televizija došla, kaže, ima ona što iz engleske je pričala, sad joj možeš vidjeti sliku, e, sad ste, kaže, skroz I kaže, stvarno dodijel televiziju, žena priča, a mi je direktno gleda. Šta hoću da kažem? Ovo pitanje vodi. Na, naravno da, možda oni koji su bili tokom agresije ovdje, pa znaju kako je nama bila dragocjena, dragocjena voda. Pa se nosili kanisteri, pa se nekada Čak imate, žene pričaju, imate poznati hadis gdje hanume opisuju svoje muže. I to je ovako za ibreta, radi kako ima različitih karaktera i kako su one skužile karakter i opisale, tako da ne znaš jel ga fali ili ga kudi. I taj hadis prenosi Hazretija Iša, poslaniku sallallahu alaihi sallam, govori šta su žene govorile. Pa kaže, moj muž je lafac. Tako kaže doslovno. Kaže, kad uđe, kaže, pomete, a što ima, ono isuši. E sad kaže Ulema šta ona hoće reći? Hoće li reći da je muž vrijedan, pa ono znaš toliko je radio ovo ono, pa je došao sve pojao i popio što je ući ili će reći da je nju ništa nije ostavio? si muža koji dođe u ta doba. E sad, koji problem imamo oko vode? Pa nama, mi, nama je, kad pomislimo, ima li neko da pomisli na bunar da ovako okreći? Da vadi onaj kofu iz bunara? Nema, nego svi ovako okrenemo česmu, a voda kreni. Ili ima čak ono tap, jel ne, prst. Dole voda dođe subhanallah, blagodati dragog gospodara koji nam daje. Kada nas umeza spusti, uči ono lillahi, lillahi mafi samavati wa mafi Allahu je sve na nebesima i na zemlji, pa i ovaj kojeg smo spustili sada. Kaže, la Allahu nefsen illa usaha. Allah nikoga ne tereti preko njegovih mogućnosti. Dva su kuranska ajta koja isto ovako idu, samo se malo drugačije završavaju. Kaže gospodar, la yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah svaku osobu duži onoliko koliko joj je dala. Allah je nama dao da mi u svojim kućama imamo tekuću vodu dudu. S kojim pravom ja prespavam sam. S kojim pravom? Znam se kako je bilo ljudima evo, koji su u Bosni i Hercegovini živjeli prije sto godina. Koji se mora ujutro okupati kada ustane Zamisli kako je njemu bilo. Subhanallah. Zbog toga ovaj kuranski ajet, ono što je zaista, ja to ponavljam, jesto malo da kažem rečeno jednostavnim jezikom, ali to je činjenica. Ono što je prije 20, 30 godina, 50 godina u Bosni i Hercegovini za muslimane i muslimanke bio plafon, ono najveće čemu strijemi. Hvala dragom Allahu, to je za danas za nas pod. Nemojte da mi u vremenu, kada možemo puno više, kada možemo dati doprinos koji je nesrazmjeran onome onaj kojeg su oni eh, ranije dali. Nemojte da mi ne napravimo taj iskorak. Nemojte da mi na društvenim mrežama se stidimo svog identiteta. Nemojte se stiditi identitet Nemojte se stiditi što ste muslimani i muslimani. Nemojte to. ljudi se ponose glupostima. Mi se trebamo najviše, ako se nečega trebamo ponositi ili nečim ponositi, to je što smo muslimani i muslimani. Ljudi, mi imamo kelime i šahadet. To su dvije rečence koje vrijede više nego bilo koji pasoš na svijetu. Više nego bilo koja lična karta. Nego bilo koji bankovni račun. Čovječe, to je ono ono što u gospodar naziva u Kur'an u Oni je česti čestite stvari koje tebi ostaju. Ti si posvjedočio što kaže jedan, kako ćeš kaže ti pred Allaha, takav si griješnik. Kaže subhanallah. Ako Allahovu milost, ako joj se nada i moli je samo onaj koji je dobar. Pa kaže, kako onda Allahu da se obrati onaj koji je poput mene griješi? Allahova milost obuhvata sve. A ja imam, kaže, uprko svim mojim grijesima, šta ima? Imam kelime Imam svjedočenje da nema drugog Boga, stvoritelja. On je jedan jedini. Nije rodio i rođen nije. Nema sina, nema drugu. Ja s tim svjedočenjem molim dragog Allaha da nas svi uzme sebi. Pa kad god to bio, Jer to je najveće svjedočenje koje čovjek u svome životu može, može donijeti. Dakle, korištenje ove vode i hadis koji je hadis koji imamo tu je 188. hadis kaže وقال Ebu Musa Ebu Musa al-Ash'ari da an nabiju sallallahu alaihi wasallam bi qadahin fihi ma poslanik je pozvao da mu donesu posudu koja je bila voda فغسل يديه ووجهه فيه pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam oprao svoje ruke i lice tom vodom u فِي Kaže, pomiješalo se dok je on, ta voda, dotakla je njegovom barek tijelu. Thumma qala lehuma, pa je onda kazao Ebu Musa'u i drugom ashabu koji je bio tu, išraba minhu. Kaže, popijte ove vode. I ovaj, ovaj detalj možda neko ljudima će biti čudna. Ali kad insan jede s nekim, ti ćeš iz iste sinje je samo s osobom koju voliš. Je tako? Nije sjesta svakim za safru. Ima li kod vas da je sjeo u restoran, da je vrlo gladan, pa je za stolom ostalo neke hrane, da je uzeo onu hranu koju su ovi ostavili za sebe? Nećeš. Duša ti odbija. Ali ljubav prema Hazret Pejgamberu takva bila. Da, da su oni njega tretirali kao člana svoje porodice. Ko ja ti popijemo isloše, ti popiješ iza mene, ja i za tebe ništa. <clears throat> Subhanallah. Ili uzmiješ iz čaše. Čak, subhanallah jedan od načina na koji je Resulullah naučio muža da pokazuje ljubav prema svojoj hanumi šta? Kaže, kada bi Hazretija iša popla vodi iz neke čaše. Muhammed Ali moj tvoj učitelj bi uzeo onu čašu i kaže, gledao bi odakle ona pil. Kaže, kako bi i on pio s onog mjesta odakle ona popla. Allah, kaže, odakle se iša popla. A danas se čudimo što brakovi muslimana i muslimanki. Pa ne ličimo, ne ličimo na svog pegambera. Ne ličimo na uzor, na majke vjernika. Ličimo na nekog drugog. Iz nekog drugog filma ili seriji. Kaže, gledao bi odakle ona, njoj zahata. Da ju u tom halu pokaže, evo ja tebe toliko volim, da je to meni drago da učim. Kaže, Boži poslanik popite od ove vode i kaže u u عَلَا u anuhurikuma. I koristite tu vodu da potarete da potarite svoja lica i svoje vratove. Dakle, jedna od stvari koju nas ulema uči. Evo sad u ovom trenutku mi smo alhamdulillah spomenuli poslanika sallallahu Spomenuli smo najprije gospodara, proučili smo neke kuranske ajete. Ono što gospodar daje na tim mjestima jeste da se milost spušta na ta mjesta. I zbog toga Boži poslanik gdje god je bio, šta god je radio, Allahova milost, vama arsalnake illa lil alamin. Vi znate da je on, sallallahu alaihi sallam, došao na mezar jednog od svojih ashaba i čučno je sa ashabima. Juče, pazite, on je čak učio ljude kako je dobila. Imate i anegdotu da je Hazretija Iša mislila da je otišao kod druge Hanumi, pa je iskrala se da vidi gdje ide. U sred noći otišao. Kaže, kad ga je vidjela, vidjela ga je da je stao na mezari gdje su njegovi ashabi. Kaže, Iša, došao sam da učim dovu njima, dovu da im Allah se smiluje. Kaže, iša, kaže, a ona je sumnjala, imala svoje sumnje. Resula usred noći uz to izašao je. Mislio da ona spava. I otišao na mezari. I kaže, kad je bio na mezarju, zašto ovo govorim? Ta posebnost insana, posebnost mjesta, posebnost vremena i posebnost djela. To su četiri posebnosti koje imaju. Svaka traži jedno dva sata da poredamo stvari. Ali ima posebnost insana. Pazi, tebi je, kako mi Ahbab reče, tvoj otac i majka. To su tva vrata dženeta. Ako preseli, subhanallah, govorim danas, kako bude insanu krivo, posvađa se s nekim. Allah, dragi, dadne taj preseli, umri. Ne možeš, ne možeš mu reći, halali babo, halali mati, nisam mislio, nisam mislio Preselio, kaže, zatvorila mi se vrata džennet. I zato posebnost insana, to je nešto, i ka, ovo što sam govorio za posebnost mjesta, onaj, Boži poslanik je poseban insan. Jednako kako su je posebna mjesta. Jednako kako je post ili namaz, kako to posebno djelo. Pa tu, su posebnosti. Allah njih daje, ne, ne određujemo i ti i ja. Ima li u Koranu, ima li sunnetu. Ako nema u Kuranu i sunnetu, ti to slobodno mač kore pobjesi. Nema ništa od toga. Šuplja priča. E sad, subhanallah, pobjeglo mi je što sam htio reći. ja, krenuo sam reći kada je Resulullah zijaretio mezarje, uzeo je jedan štap pa je bio na mezaru jednog od njegovih ashaba. I milost Rasulullah s.a.v. takva da je uzeo štapom kao kopao zemlju i molio Allaha da oprosti tom čovjeku. I rekao nam je jednu vrlo bitnu stvar. Li misli hada fa'idu. Za ovaj trenutak, za trenutak preseljenja se onaj pripremaj. To su ti posljednji trenutak. I kaže šta je uradio? Uzeo je graničicu drveta koja još se nije bila osušla i zabo je Boži poslanik grančicu drveta u meza. Kaže, ne bi li ova grančica svojim tespihom, jer sve veliča Allaha, dok se ne osuši, ta grančica će govoriti Subhanallah, Alhamdulillah. Čak ima, ima hadis Resulullaha, Innel en'ame le tesmenu, kaže, zaista stoka, krabe, ovce, kaže, udebljaju se pa kažu Alhamdulillah. Danas ima ljudi i dočkovali, ručali, večerali, nije rekao ni bismillah, ni Alhamdulillah. I zbog toga ulema kaže kada se Kur'an uči, evo posebnost, kada se Kur'an uči, na to mjesto se spušta Allahova milost. Zato mi učimo dovu ili učimo fatihu kada, kada prolazimo pored mezara. Ne bi li Allah spustio svoju milost? Sljedeći hadis je Hadesana Ali ibn Abdullah, prenio nam je Ali, Alija ibn Abdullah, Hadesana Jakub ibn Ibrahim ibn Sad, od Jakuba, sina Ibrahimovog unuka Sadovog, Hadesana Ebi An Salih, od njegovog oca, od Saliha, Ibn Šihab, od Ibn Šihaba, od Mahmuda ibn Rabije kaže Mahmud ibn Rabija je bio dječak Kale, وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ فِي وَجِهِ Kaže, on je onaj, Rasulullah sallallahu alaihi sallam je uzao vodu kojom se abdestio. I onda je uzeo dio te vode i ovako po licu toga mladića koji dijete bio, djetešće. Kaže, kad je pred preseljenjem Božijeg poslanika, kaže, uzeo je kao potrao mu, jel, tu, tom vodom mu dotakao lice. Kaže, وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ A bio je dječak na tom bunaru, dakle, Resulullah uzeo vodu. I kaže zbog čega? Subhanallah, nećete, kaže ljudima, moći dati financijski, ali nemojte da im uskratite ono što vam je jeftino. A to je da, da im se osmijehnete, da im nešto lijepo uradite. Resulullah nije imao kako da nagradi njih što su mu dali vod, nego što je uradio, barem dijete jedno pomilovo, pomilovo vlažnom ruku. Zašto? Da bi, njemu je to ostalo. Pazite, hadis Resulullah je zabilježen. On je onaj kojem je Boži poslanik pomelo u glavu. Neće to ljudi zaboraviti. Vjerujte. Neće ljudi, male stvari ljudi neće zaboraviti. Pazite. Otac ili majka kad nekom od baba preseli, vjeruj mi ako u tom trenutku s zaista iskrenu svom ljubav prema bratu ili sestri tom, vjeruj mi u tvojim očima čisto su zabih. Teško ti zbog njegove ili ne majke ili njegovog oca. Kaže, urva tu, عَنِ المسور Kaže Urva od Misvara i drugi, يُسَدِّقُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُ minhu A svi su potvrđivali da se to zaista desilo. وَإِذَا تَوَدَّ النَّبِيُّ sallallahu اللَّهُ wa sallam, Kada bi Boži poslanik uzimao abdest, kadu luna ala wuduhi Toliko bi ljudi nasrnuli da uzmu tu vodu što ostane iza Rasulullah, da bi mislili pobići se. Gužva se napravo. To je ta posebnost. To je ta posebnost insana i ovaj, kada govorimo o posebnostima, ja vas molim, pokušajte onoliko koliko možete da učimo kroz Kur'an i Sunnet. Koje su to posebnosti? Mi smo, evo, ovaj, u ovoj prošloj hefti, u ponedljak nam je na Ahiret preselio naš Hadži Hafiz Fadil Fazlić. Tu imam bio Begove džami. I ovako kad čovjek govori o ljudima, teško je da pokušava insan uvijek da bude što manje ličan u tim stvarima ali eto, gospodar me je počastio pa sam bio dvadesetak dana smo zajedno bili na jednom putovanju, a kad su ljudi na putovanju onda imaju priliku baš da se upoznaju. Insan koji je čitav život proveo vezan za Kur'an, alhamdulillah, sam odlučio da se veže za Kur'an. Bio hafiz Kur'ana, imao svoje učenike. Jedan, jedan mi je detalj na umpu, evo dok sam klanjao akšam tamo da trebam sa vama podijeliti ovi mladići, studenti fakulteta su ovaj, pripremili, ako Bog da, da, da predamo hatmu jednu. Tako da ovu domu što budemo učili ima posebno sada. Završava se hatma Kur'ana i tad se dove najbolje primaju. Zajedno ćemo ako Bog da zamol gospodara najprije da se smili Hadži u Fadlu da se smili svim umrlim muslimanima i muslimanima. Kaže Hadži Hafiz, kad sam vam rekao ono što je za ranije generacije bio plafon, to je za nas pod. Bio imam na hridu i kaže pravilni mu problem u komunizmu oko Mekteva i kaže ni pet ni šest nas trojica mladih imama odemo kod Lemi. Pa tadašnji i kažemo imamo problem sa Mektebom ne dozvoljavaju nam kaže Allaha mi nismo se ni vratili kaže od Lemi, ni saha vremena nije prošlo već su tog čovjeka udarili da nam nikako ne može smeti. Subhanallah, mi danas ima li neko da smeta mom tvom djetetu da, odu, da ode u Mekteb. Allah mu rahmeti, bio insan koji meni je stvarno velika praznina se već osjeća na fakultetu islamskih nauka i ovaj hadis Rasulullaha zaista Allah ne uzima znanje tako što će istrgnut ga iz grudi ljudi nego će kaže usmrtiti učene ljude pa šta će se onda dešavati onda će ljudi uzimati one koji su neznane glave pa će davati mišljenja fetve ljude će u zabludu dovoditi i sami će u zabludi biti tako da je ovo je bašom saulosom inna lillahi wa inna ilaihi rađi un umnetu Muhameda koji živi na ovim prostorima jer je to profesor Kirajeta koji je, alhamdulillah, desetine godina proveo poučavajući ljude, poučavajući ljude Kur'an. Završit ću s time, jedna od rečenica, ovi koji znaju arapski lakše su je zapamtili. Men sadaka ma Allah, sadakahu Allah. Onaj koji je iskren sa Allahom, Allah njegovu iskrenost potvrdi. Allahu dragi, da daniješ da čovjek preseli u ponedljak, dan kada je Resulullah s.a.v. alaihi da dadneš da preseli nakon što je između Akšama i Jacije otišao ovdje u 61. godini iz Sarajeva, otišao u Lukavac da održi predavanje. Znači ne ovdje, nije mu podnogu, ko što je meni podnog I vam. Nego otišao do Lukavca da održi predavanje. Treće, da klanja jaciju namaz, a ka, znate za hadis Rasulullaha, ko obavi jaciju namaz, on je u Allahovoj zaštiti dok ne osvani. Ima ništa ljepše, preselamio si, došlo i hadise pegambera njime ćemo ako Bog da završiti svakog groba će Allah proživjeti u onome stanju kojem je on preselio je pod abdestom, preselio je pozivajući, ja kažem jeste teško za njegovu porodcu. Imen se sastavilo kao da je neko moj blizak. Suze su oči došle, kao da je moj neko blizak preselio. Ali vjeruj mi da biram smrt, da čovjek može izabrati smrt, a ne može. Allah dragi nas uzima u halovima u kojima on želi, ja bih odabrao da preselim onako kako je Hadži Hafiz preselio Da nas Allah dragi počasti, ako Bog da sad ćemo proučiti ovaj kraj, ove zadnje tri sure, Fatihu i Aliflami, i onda ćemo ako Bog da ovu dovu što inače učimo iza predavanja u tabačkom, ona bit će ujedno i dova ako Bog da hatmenska, zamolit ćemo gospodara da nam, da nam se smiluje, da se njemu najprije smiluje i da se smiluje svim našim umrlim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس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 Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas se smiluješ. Gospodaru naš molimo te hatmom Kur'ana da nam se smiluješ. Gospodaru naš molimo te onako kako nas je tvoj pejgamber naučio da učimo Kur'an i da tebe molim. Gospodaru naš molimo te da se smiluješ svim umrlim muslimanima. Gospodaru naš počasti nas da nam Kur'an uvijek drug u životu bude. Gospodaru naš neka nam Kur'an drug u životu bude. Gospodaru naš neka nam Kur'an Kur'an utjeha u kaburu budi. Gospodaru naš neka nas Kur'an preko sirat čuprije vodi. Gospodaru naš počasti nas da svaki harf Kur'ana primjenjujemo. Gospodaru naš sačuvaj nas da riječima svojim rušimo djela svoja. Gospodaru naš sačuvaj nas da djelima svojima ne pokažemo suprotno od onoga što riječima govorim. Gospodaru naš molimo te da nam dadneš nagradu za učenje Kur'ana. Gospodar naš molimo te da dio te nagrade dadneš nakon primanja od nas i pokloniš Hafizu Fadilu Fazliću Gospodaru smiluj se njemu. Gospodaru počasti ga. Gospodaru neka mu kabur bude dženecka bašća. Gospodaru neka mu kabur dženecka bašća bude. Gospodaru naš smiluj nam se svima Kur'ana. Gospodaru smiluj nam se radi Kur'ana. Gospodaru molimo te onako kako nas je tvoj pejgamber naučio da učimo Kur'an i da tebe molim. Smiluj se nama i svim muslimanima i muslimankama. Počasti nas da mi na obrukamo muslimane. Gospodaru počasti nas da čuvamo hifz. Gospodaru počasti nas da ono što od Kur'ana znamo da to i čuvamo. gospodar Gospodaru sačuvaj nas lošega društva. Gospodaru počasti nas lijepim preseljenjem. Amen. Gospodaru naš počasti nas lijepim preseljenjem. Amen. Gospodaru naš počasti nas lijepim preseljenjem. Gospodaru naš neka dunjaluk ne bude najveća briga naša. Gospodaru neka dunjaluk ne bude najveća briga naša. Smiluj se Hafizu Fadlu i smiluj se svim našim umrlim. Gospodaru naš pomozi umet Muhammeda. Gospodaru naš obskrbi umet Muhammeda. Gospodaru naš počasti umet Muhammeda. Gospodaru naš zaštiti umet Muhammeda. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas vatri i svakog djela koje približava vatri. Gospodaru naš sačuvaj nas zlobe, zavisti, oholosti i neznanja. Gospodar, naš počasti nam da prohtje vidu tamo samo gdje si ti zadovoljan. Gospodar, naš molimo te da pomogne sve muslimani i muslimanke da tebi odani budu. Gospodar, počasti nas da ova čaršija se tebi vraća. Gospodar molimo te da u lijepim trenucima se tebi vraćamo. Gospodar naš obskrbi nas obilnom obskrbom. One koje poživiš poživi na islamu i imanu, one koje uzmiješ, uzmi na iman. Gospodaru naš, molimo te da se smiluješ roditeljima naših, braći i sestrama, svima koji su prije nas nosili bajrak Islama i počast nas da mi obrukamo muslimane. Subhana rabbika rabbil izati ama yasifun wa salamun ala sallam rabbil alamin al-fatiha.